CHUNKA PICHAYO KAH capítulo. Prefecto Pelatopa Jesús Jesús Kasjanmanta. mi sacerdote kunapa jefinkuna, uñunakorja kunawan. Dios paleinin yachachejkunawan, hinaspa KURTIPI kah kunawan. Paikunam ta aparjaku chagnasjata, prefecto pilatuman. Chaime Jesús ta Pilato ta porja. Hamchu kanki kunapa reini nispa. Inaptinme Jesús ñatag nerja. Ari, hampa nishaikiman hinam, nispa. Sacerdote kunapa jifinkunam Jesús ta tuku y mamanta acusarjaco. Chaime Pilato uktawan ta porja Jesús ta. Manachu y mayatapas rimarinki, uyari TUKUI ima haikita, nispa. Jesús ha mana imayatapas rimariptinmi, pilatunyatak admirakurja. Jesús ta wañunampaj sentencias hankumanta. Pascua fiestapim watan watan Pilato, huk presota una kunapa Carcel Karselpim kachkarja huk preso badaba sotio. Paimi wakin runakunapiwan, una ruraspa runakunata liaparunakuna Muspancum pilatuta Mañacorjaco... costumbrin manjina huk presuta cacharinampa. Chaymi Pilato tapurja. Munankichikchu reinikichi kacharinaita, nispa. Chainataja taporja, sacerdotikunapa jefincuna... Jesusta llamanta paiman jancuta musiaspanmi. Ichaja sacerdotikunapa jefinkunam, runakunata tacherga Pilatomanta barrabasta mañanancopaj y chispanco. kunata Pilato taporja. Inaptinja. Imatata e rurasa KUNAPA reinin nishaikiche Jesús taja, nispa. Paikunam huktawan japarirjaku. Wañunampaj chakatay, nispa. Chaimi Pilato nerja. Ima mana allintañataj pay nispa. ...y Ichajarunakuna parir jaco... Wañunampaq chakatay, nispa. Pilatum kuna agradaita munaspan, carcelmanta karcelmanta Jesus Jesús tañatagmi kachispan, chakataspa soldado entregaykurqa. soldado soldadukuna palacio patiyunman pusaruspanku, Tropata junyurur jaco... morado pachawan hinarachispankum, umanmanñataq churarurhaku, kichkamanta simpasqa coronata. Hinaspam asipayaspanku nirqaku, judio kunapa reining, nispa. Sujuswan umanpi waqtapaspankum tuqaparqaku, junjurakuspangutaqmi adoraq tukurqaku. Chaynata asipayaruspankum, urjururqaku chay murado pachata. Hinaspankum kikinpa pachanwan churarachispanku pusarqaku chakatanankupaq. Jesusta chakatasqankumanta. Sirini llaqtayuq Simonmi chakramanta hamuchkarqa. Payqa karqa Alejandropa hinaspa Rufupa taytanmi. Simon chayninta pasachkaptinmi soldadukuna hapiruspa Jesuspa krusninta ombrochirqa. Jesús tan sarjaco Golgota mohoman. Golgotaja o matullo ninanmi. Inaspancom jorjaco mirra ancha anchajrosja venuta Jesús mi ichaja mana tomarjacho. Chaimantam Jesús tachakatarjaco wañunampa. Jesús papachampajñatajme soldado cona sortearjaco, maijan ningmampas tuparonampa. Las nueve Jesús tachacatarurjaco imamantam wañuchisqankutam letreropi qillqarqaku, judiokunapa reining nechta. Jesustawan kuskatam chaqatarqaku iskay suakunata. Huknintam launimpi. alliqlawninpi, echoh launimpi. Chainapim Bibliapa nishan complicorja. Bibliam nin, manakasuko runakunaman huklyawasham karja, nispa. Chaynin pasajkunan umankutapas aywispa kamerjako. Ha, hamjarike tapas tunichispam kimsa punchawllapi hatarichinki. Chaynaha kikillayki librakuspaykiya uraykamuy chay cruzmanta. Nispa. Sacerdotikunapaj hifinkunapas chaynataq Diospaleynin Jesus manta asikuspankum ninakurqaku. Wakinkunatam librarga, Ichaja kikinja manam librakuyta atincho. Israelpa reinen Cristo kaspaja, kunang ya cruz manta cruzmanta uraykamuchun. Chaynata paiman paimanmi inisunchi. Nispa. Jesús wan kuska chakatasja kunapas paitam kamerhaku. Jesús pa wañukusjan manta. Chaupi punchauña kachkaptinmi kay pacha tutayarurja las tres kama. Inapting mi chayorata Jesús Japaredja, Eloi, Eloi, lama sabactani. Chaynatan ispanja nichkarja, Dios nillay, Dios nillay. Imanas jataj a sajerullawanki nispanmi. Chaypi wakin kajkuna chayta uyarispankum nerjako. Uyarichik, Dios manta Eliastam jayakuchkan, nispa. Ukningñataqmi korja esponjaman, hinaspan vinagriman y sojoswan minerja. Javasun Minirja, nirqa. Hawasunchikya Elías amunqachus uraikachinampa. nispa. Hinaptinmi Jesús haparispan wanyukurja. templopi santuario rakina Jaraktatelam, altomanta oraiman iskaiman yikikororja. Soldadukunapa kapitán ninmi, Jesuspa chimpampi seyachkarja. Paimi imainam Jesuspa wañusjanta hawaspan nerja. Chigaptapunipas Dios Diospa churinmi kasja, nispa. Chaypitagmi kachkarja wakin warmikunapas, karullamanta hawaspanko. Paykunawanmi kachkarja Magdala llaqtayuq María, sullkakaj Jacobopa hinaspa Joseipa maman María, Enaspa Salomei. Salomé. Chay warmikunam, Galilea laupi puripten Jesús tajatirjaku yanapastin. pitagmi kachkarga, man Jesus Jesús achka warmikunapas. Jesús ta pampas jankumanta. pon sucedikurja samana prepara preparakunanku viernespin. Manaraj ente mi. Arimatea llaqtayo José y yaykurqa, Pilatopa Jesús Jesuspa cuerpunta y jakarja karqa kunapa cortinpi riqsisqa jarunam Paypa suyachkarqam Diospa munaychakunanta. Pilatuñataqmi ña Jesús Corja, uyariruspan, soldado chaymi soldadokunapa ninta, hayaspa Tapurja, Chihaptachum nispa. Jesús wañurusqantaña kapitan PA Jesús, cuerpunta José Pilato huikacherja. josé fino sabanasta antiramospan, cruzmanta Jesuspa cuerpunta uraykachispa, wan kururja. Jajapi tojosja sepulturaman churaykuspanmi, hatun rumita TANGARAMOSPA punkunta taparurja. Pampas Jancuta, JAVARJACO Magdala yachtayog María, en aspa Joseipa maman María.